yo creo que sería muy positivo, muy necesario que ETA desapareciera del escenario. No condiciono una cosa a la otra, porque yo creo que la política penitenciaria eh, no puede convertirse en una herramienta ni de presión ni de chantaje, lo tengo, y menos en este contexto, ¿eh? pero lo tengo claro. ETA debe disolverse, debe desaparecer. Mm, una cosa, una cosa es acercarse por la espalda de una persona y darle un tiro en la cabeza. Eso es una cosa. Y eso es una vulneración de derechos brutal, que no tiene justificación y que tenemos que rechazar. Y ojo, estoy hablando de ETA, que ha sido quien ha hecho eso básicamente, pero puedo hablar también del GAL, que por supuesto jamás justificaré ni defenderé ninguna de esas posibles actuaciones que se hayan hecho o que se hayan hecho, ni tampoco que a una persona detenida en una comisaría torturarle o... eso para mí son vulneraciones de derechos inaceptables, injustificables. Eh, los derechos de los presos naturalmente que existen. Es que, es que no puede ser de otra manera, porque esto es un Estado de Derecho y no deben aplicarse medidas extraordinarias o excepcionales que agraven innecesariamente además las penas que en principio tiene que cumplir todo, todo preso.